Ти б мені вірша почитав, чи що, поки віри немає. За всіма правилами грози, мімози, воєнні погрози, так? Він запитально глянув на мене. Грози ще з морозами римуються, додав я. Ну, я піду, час мені. Іншим разом з вірою побачусь. В грудях заболіло, аж плакати хотілося з того болю. Бувай, бувай, примружився Анатолій Георгійович. А вірші твої про Гринівку я чув по закордонах уже видають. В Англію збираєшся? Давай, давай, грози, мімоза, туберози. Він простягнув руку, прощаючись. Газетна інформація з традиційного інтерв'ю наші гості. Над чим ви зараз працюєте? З таким запитанням кореспондент газети звернувся до відомого поета Віктора Григоровича Печенюка. Поет замислився і несподівано відповів над собою. Знак питання. Великий грузинський поет Тіціан Табідзе казав, що ми пишемо вірші, а вірші пишуть нас. Я часто повторюю ці слова, бо вони здаються мені особливо точними стосовно до сьогоднішніх моїх занять. Я працюю над твором початим дуже давно, але в процесі такої роботи перечитування написаного учора і позавчора неминуче змінюється сам. Як би ви накреслили напрямок цих змін? Стаєш відповідальнішим. Одним із джерел літератури є постійний голод справедливості, гостре почуття відповідальності, сприйняте прикметно і точно. З кожним прожитим днем світ стає більшим. Набагато краще розумієш, наскільки всі події та всі життя на планеті пов'язані між собою. Голод справедливості це прагнення справедливості у коханні, в праці у ставленні до інших людей. Вам вдається зберегти послідовність у житті і праці? Прагну цього. Вияви людського характеру бувають різноманітними. Але в людей, яких я знав і поважаю, я майже завжди можу їх передбачити, навіть найбільш несподівані. Ну як же вам пояснити точніше? Іду, скажімо, разом із приятелем. Раптом бачимо, що на розі палає велосипед, чи слон утік із цирку, чи дівчинка сидить на стовпі. Якщо я дружу з людиною і вірю їй, то повинен безпомилково визначити, як вона поведеться в цій ситуації. Цільний людський характер насамперед послідовний. І я не вірю, що людина нечесна в побуті, підступна у взаєминах, дрібна в прагненнях, здатна, наприклад, масштабно і правдиво осмислювати наш час. Якщо повернутись до нещодавно згаданих нами слів про відповідальність, то можна сказати, що слід бути відповідальним у всьому і перед усіма, перед собою також. Одна з найвищих насолод прокидатися вранці і знати, що ти порядна людина. Порядність також буває різною. Не згоден з вами. Це люди бувають різні. По різному розуміють і пояснюють собі сенс власного існування. Але живуть поруч, і я вже казав, тісно пов'язані з іншими своїми життями і усіма вчинками. Власне, комунізм здається мені суспільством, в якому люди найгостріше відчувають персональну відповідальність за долю цілого світу. Крім усього іншого. Крім усього іншого. Друг дому. Всі наші зустрічі були як подарунки долі.